บุ๊กทูแปดโอซมเวลาโคลิโกเยอูราขอโทษครับโอปรสติเตกี่โมงแล้วครับมิลาโคโปเวสเต Koliko je ura? ขอบคุณมากครับ Prav lepa hvala. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Ura je ena. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Ura je dva. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Ura je tri มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Ura je štiri มันเป็นเวลาห้านาฬิกา Ura je pet มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Ura je šest มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาอร a เย s e d e มันเป็นเวลาแปดนาฬิกาูร a ย e โอซัมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาูร a ย e เดวิ t มันเป็นเวลาสิบนาฬิกาูรา je deset. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาูระเย je e n a j s ์มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาู ura j ด d v a n a j s ์หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีมิินตาอม i n ช t a ima 60 sekund หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงดไวเซตอูร์